حقيبين وفي بیت كرن قدر نوای رب العالمين اول نابد الجيكي نوفي رب العالمين الجيكي بیت دان كبيت الجيهن دمانيا او نوفاكا بيز ببيت نوفاكا بيز ببيت بلا خدا نوه إنيتا هندش نبيت كو إهانة و بقدري برنبري بينا نوای بیت کرد. اما اول قدر نية تو نوفي رب العالمين سه سهاره بید. یان الخانی در جا ونیا پای رو چش بچن بیسات یا خوبه ببکن یان توس که بیده سره یان سیار قربش تبه و هر شته که او هبید و به ریزیه برانبری ناوی رب العالمینی و هند امرو فنگی دی ایمان امرو توحید امرو کامل بید هکم امرو خده پتر هما خوش ببید و قدر رب العالمین لانی امرو هما مواصل بید اول نابید سفکاتی در حق خود ناوی رب العالمینش بیده که رب العالمین ناوتین بخویت گوتین قرآن دا و پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح دا بوید گوتین صفاتت رب العالمین بومید گوتین قرآن دا و پیغمبری صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح دا ومید گوتین اوانا وانا وا صفات ناش تیویا چی بیده کردن؟ تیویا قدر لبیده قدر قرنا وانا وانا قدر گرنا وا صفتانا بلند را گرنا وانا و رب العالمینی اوه همو قدر گرنا بو رب العالمینی و همو ایمان مروی کامل کن همو توحید مروی کامل کن یعنی یعنی های ناف مدى هن قدر علم دولة خود گرید ونیا حتی هی ونیا خود بچه بر, علم او دولت خو و خو اما تو نابینی اوی قدر و اوی احترامه نا داده که نا اتناوت رب العالمین ببینی ناو رب العالمین سه شاره ببینی او لافیتا او آن او ورقت مناسبت ونیا دايت بونا پیغمبری صلی الله علیه و سلم و نیا اوپوی بدعه کف جیاوت کن کم نسر شارعی یه هیده بینی تیج دست نهاته اول نقدر گرتنا تو ناو رب العالمین ببینی یه سر شارعی و سر ریکه و یه یهول هاتیه تو دست نده طبعا اول نقدر و کم برزیه برانبری که برانبری رب العالمینی و برزیه برانبری وانوت رب العالمینی برهند ناوت رب العالمینیش صفات رب العالمینیش اوش هر دیس سرما او که هم چه بکن هم احترام آوان وانا بگرین احترام وان صفتانا بگرین و هر هو خدا نکته بگوتی که ملوف ناویش بدل کد بر هنده که قدر رب العالمینی تیده هبید یعنی اکا ناوه که هم هست پی بکن که اف ناوه یه لایقنی ابو بشری و قدر گرتنا وینا و رب العالمین نه تا گرتن بی عبد بومروفی تا دانان اوش وی ناوه بلا بیت بدل کرن بلا ناوه که دیه درس بیت دانند هر اوه قدر گرت نبو که بو رب العالمین یعنی یعنی وكي او ناوت رب العالمين هندک العالمين هندك ناوتين يتخاصم رب العالمين وتجرب مروفي ناهنا كارينا قد بي عبد كتو عبدي بي ونكي اف ناوت رب العالمين مروفا ناهنا كارينا الله ايك الناوت خاصة رب العالمين وتجرب مروفا ناهتا كارينا إلك في عبدي بيبك هكا تكرا ناوي مروبك بجي عبد الله الرحمن ایک الناوی خاصة طيبتها رب العالمين بقى إلا عبد الرحمن هكذا نوفا ملوفك دانا إلا بج عبد الرحمن هر هو اف نوفانا يد خاصا رب العالمين ونابد بكي بين كارينان نابد بوچو مروفا بين كارينان ایلا إلا عبدكي تبقى بيوكان بك كان ناوی ملوفك أما عندك نوفا تين شريعة رأيك يا دائما وكي رب العالمين بخو ما قرآن ده قوتي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا السميع بصير أفهد دوك ناف بكير داناين ومروف يتهاتين دانان وهر قال هنده جاش نافت كينش نافت رب العالمين بس وقت اف نافت بمروفتين كار إنان و تینا دانان بو مروبکی همو که زانید ونیا که اف سمعا وی مروبی و ها گالبینا وی مروبی وکی ها که نیه رب العالمین نیه دیت ناوی مروفی بصیره اف مروفه ونیا ناوی بصیره اما دیت ناوی وکی رب العالمینیه ونی اف بصیره یا لایقی بشریه وکی بشری تجی کیماتی و نحصات ده هی و او بصیر او ناوی رب العالمینی او یا لایق رب العالمینی همو کمال و درستی یا دوی ناوی رب العالمینی ده هی اوان ناوانه اوید خود کار بو مروی. ونیا آن ونیا العزیز ونیا که او بحثی عزیز مصر اف ناوه بو هاتی کار اینان ونیا که او ناوانه به عبد بو مروویت هاتی نکار اینان رب العالمیت کار اینان یا این وقت پیغمبری صلی الله علیه وسلم هندک صحابه تبین اف ناوت رب العالمینیت سر بین پیغمبری نگوتی بدل که نگوتی عبدی پیدا که و کی حکیم ایک صحابه پیغمبری مناظم ناخود بید پیغمبری صلی الله علیه وسلم نگوتی حرب که عبد الحکیم اوه هنگی اف ناوت درسته تو بکه بینی درسته بو بشری دانیا سر بشری طبعا بی علی فلام اما جنابت أما حكيم تنه السميع جنابت إلا سميع تنه البصير جنابت و ألي فلاما بسید که يتكينا هذا بسید رب العالمين أما بأف ألي ده چه بید بس هر قدر قرتنا رب العالمین تو العالمين أبا تشتبكي تعمدي بيبكي که بيت والله أسحس كم نوفي كراخوب كما سميع يوم بصير یان هل او ناوید درست من کتو بون بشه یان عزیز ببینه درست تو که. چونکه رب العالمین یه کاری نه، و بون مخلوقی ملوک یه کار پیغمبری صلی الله علیه و سلم صحابه وی بو نوی حکیم بو نگوت نوی که بس هر هکا تو حس که تو قدر رب العالمين بگیری قدر ناوید رب العالمين بگیری دی چکی دی عبدی پی هذا هوا احترام اسماء الله الحسنى هذا قدر درنا بو رب العالمين هذا قدر درنا بو رب العالمین هوا مازندانان بو وانا وانا اويت رب العالمين بخود داناين هندي مروف بر هندي هندي مروف بشتيان او نوت خوده يان ندانت يان شكدان بالعبدي بفكت افا هنگي قدر گرتنا بو نوت رب العالمینی بلا او نوت درستش بيتو بي عبدش كي بو كي دانه بو مروفي داني بلا درست بید بلا شریعت رأي بيت اما قدر گرتنا رب العالميني وقدر گرتنا نوت رب العالمين او كتو همو چه بكي تو عبدی پی بکه هنگی خدای ده چلی تو خدای چله کی تو معظم کی لای یتر العالمین الهمو کسکی معاصره وفانا وانا رب العالمين ما قرآن داد تقولين نافت خو وبيغمبري صلى الله عليه وسلم و حديث صحيح تقولين هكتو بيه أسأل اسماء الله الحسنه ايك الوارش بالناف ده هاي خده بما ديار نكرينا جماروا ناف قرآن ده كآيات بن بما هجمار دون بس نافت خده و وبيغمبري صلى الله عليه وسلم وما تشو حديث دان نقولتنا كانا في رب العالمين أفنى دس بكربيت الله الرحمن الرحيم ودس بكربيت همو فيك رابود بك چو ما نهاتي قد أما ديار كرنا وانا وانا بما يكري عايدما رب العالمين يقولي ما بونجو يدقوتين القرآن ده ما قوتين والسنة تجدا حديث صحيحة بيعنبري ده تاتين صلى الله عليه وسلم اف ناوانا و اول لغت عربی اشاره زابید ناوی هر که هبید هندگ نشانه تاین چی گاوه ای ایک شوان ناف دابو دی بجی اول چیه؟ اوه ناوی رب العالمیه بر هند خدای کری عادمه هم تبیا چرا بکن؟ هم تبیا لیب گرین هم تبیا لیب گرین کیا ناوی رب العالمین قرآن و سنت دا هم دب خدای گرین و بشنگه هم ده عبادت رب العالمین کن وانا وانا بو خدای کری عادمه اوه دا هم ونیا ایک خیر گهیتمه خیر که مازن دا بگهیتمه چونگه تو چی تو چی گره تو ناچی دنیا بگری تو ناچی مال دنیا بگری تو ناچی مناصب دنیا بگری تو چی دی ناوت رب العالمین بگری بودا ایمان پی کامل ببید تو چی ایمان خو زود کی تو چی رب العالمین معظم کی و هند رب العالمین یکری عادی مکو آم بچین دی راب چین هر وکیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت بحثی لیلت القدر و مکری گویی اما دهت اخیری ناف های رمضان ده روز اخیری و ده شبت اخیری ناف فریده اما نبود اما کی شبه بالضبط نگوت یما یگوت یما هم گفت بخو وا شمانه همه چه بکن هم ما را بر عبادت خود بکن داخل که معظم گهی دنگو اوش دیسا و من نه دیار کردن آیت ناف آیت قرآن دا که هندک آیت بس بومه نافت خوده گود منو گود بین اوه هند چوی دینینه و پیغمبری صلی الله علیه و سلم حدیثه که دای گوتی نیا که جماره وانا وانا و ما حدیثه که دای دیار کردی که گوتی رب العالمین نطنه نافت هین نطنه نافت هین بس معنى أبني يعني چناوه ديش نينه چونك وي خوش بما يقوتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم يقوت يما وقت ايك الواد دعاية بيغنبري تكري بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك دعاء كرم دعاء خاصة رب العالمين قلت يا رب خد أز دعاء خاص تتكم همون وكي كتهبي كتات قرآن دا إنا بتخاري يان تا عبدك خو نيش عبدك يخو دا بيت يعني تبو بيغنبرك يفرأي كربيت أفنا وتقول بتفنا ومنا يان اشتلال خو هل قربن فهند علماء وقت شرحه في حديثه كري يقولي رب العالمين هندك نافت هنيت شلي كرين اللون خو هل قرتين يعني یعنی رب العالمين هين هيش تبجلي فانو طونه نافنا وقت پیغمبر قولي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من احصاها دخل الجنة معنى هذا أفندنا وزياتنية نا أفا رب العالمين أفنطنا هنا وبميت قوتي ناف قرآن دا وناف حديث دا بهندنا دا أم خبينيزي كي بكين وهر أفنطنا هنا و أفنطنا هنا رب العالمين أم إيمان بإنا ومعنى وظاني وعمل بكر هذا بيتا هيك الركن بحشت بحشت دس من أحصاها دخل الجنة و هر وکی علمای گوتی هر وکی مرو وکی پاره گلکی هی اما بجید من صد دینار یه داناین بو صدقه الناف مال خوده، معنى اونية يعني یعنی في مروي بس صد دينار هاي یعنی یعنی چند هاي یعنی یعنی هيش دوي هاي بس اما اف صده تخصيص كلين بو چه بو صدقه رب العالمیش اف نطنها بو ما اوه ها که كانگو زانین اف نوانه، ونگو عمل پیکر معنا وزانی و دیچون وعبادات رب العالمين فانا وانا كر أفد هم كتشلهن دخل الجنة لبيتشا بحشرة بعد أفنا و دام هو نزانين ونيكو بس أفنوطنا هنا نهشت ويتين رب العالمين لادي خويت لادي خويت هل قرتين جوي وقت رب العالمين ديفانا وانا وما ديار كدو ما بيجد أو وقت رب العالمين زانيت او زانيت ونيا كد افنوا كانجي مصلحته باشي وما تدهيا هنجي دو مهنا ديار كرن و هر ديسا الواج شتت جريدا بنافت رب العالمینی و صفات رب العالمینی و إرجال نافت رب العالمینی و او سرما او ام عبادت رب العالمینی وانا وانا بكين و ام دعا بكين ام خون بینزی که رب العالمين بكين ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها رب العالمینی بودی رب العالمین نافت هما جوان تره هما کامل تره هما درست تره نافت رب العالمين نوكي يدميت بشرينا بشري مروفة كي دبینی نافوي بلکه عادل بیدی اما مروکه عادل نیه و ظالمه ظلمه لالی هی تعدیه لالی هی خرابیه لالی هی دی ناوه خونیه بس بو مروفا بس مجرد اول ناوه فلان کسی پیتیت ناسین او صفات الشر نیه ناو ده هبید اما رب العالمین هر ناوه که هبید الا او صفتش ناو ده هبید چه شکتی دانیه ناوه رب العالمینی همو او ناوه رب العالمین چه شید گل ده هین صفاتش گل ده هین چه ناو نینه رب العالمینی به صفت بر هنده هکا ناوه که صفت نبید او ناوه که نیه ناف رب العالمین نیه که ناف لغتی داد بجنه ونی اف ناوه جامده یعنی یعنی صفت نیه چو صفت لناچه به هنده الدهر ایکل ناوه رب العالمین نیه چونکه یه چیه ناوه که جامده یه جامده علماء بودی چو صفات دانیه اما ناوه دیت رب العالمین الرحيم الرحمن الملك هذا همه او نافت رب العالمين ودي هر اف صفت اخر ناف رب العالمين ده رحموي الهما زورتره دا صلاتوي همو دا صلاتوي اف مخلوق همو ده صلاتوي ده وهمو ملك رب العالمين كسدي شو ملك ملكنيه وكسدي شريكنيه ده رب العالمين ده كسد شو ده صلاتش نيه بش يا رب العالمين بيت بهندي اف نافوس اف نافانا هما صفات اف صفاتش همو يتكنه همو الناف رب العالمين ده هين افا ونيا مهمه مروف ايمادار دار وانا وانا بزانید واصف دانا بزانید چونکی اوهی همه ونیا برابر العالمینی بگیره داینه حتی نو که مروف خدای خونه ناسید ونیا راستی اوه ماسترین عیب و کماتیه بمروفه بمروفه ایمان دار که حتی نو که خدای خونه دب چیه خدای هم ناسی نه دیه هی بیش دهنه هم زانین خوده کیه هم نزانید والا هم خدای ناسی نو هم قدری بیش گرین حتی مروف ناو خدای نزانید مروف چو رب العالمین درسی نناسید کس برای نبیش والله از خدا درستی ناس و از درستی قدری وید گرم و تو حتی نو کنو بتوی نزانی شب نیه تبر کرده مثلا اما تیبا تخاند بند صبح برهند ده ای که لالی تا آخف نکی کت یا خلطا که ماتیه با رب العالمینی هکتا نو و صفت رب العالمینی خاند بند ای که تو ده بجبر اوه خلطا و اوه چبونی بس ما كمروي نخواد بن والله نزاف خود ما چی بش متهم مروف نمیرید گله سر و موضوع پاوی تر دیگه روی در کیده هم ها که نخوان بید دمروف بجید ویدر که دو اخه اما هنگی هر کیماتی اکلالی مروی بدت رب العالمین بدت رب مروی و خدای مروی و اله مروی و اله و و مخلوقاتنا همه و رب و مخلوقاتنا امروز نزانید و کیماتی رب العالمین بجنا والله و کیماتی رب العالمین و صفت رب العالمینیه و رب العالمین و نافدانیه مروف نزانید راستی و عیب و نقص و قیمت پسیار در مروفیه تکرد در هند اول بسیار مروفی تذکر ناف قبلی دا چیه من ربکه اول بسیار اوه حکم بردن خدای خونه ناسی بید صف... توی نظانی بید صفات توی نظانی بند معنا و نظانی بید تو عبادت خوده پی نکر بید راستی اوه مروف هنی کماتیه بو مروفی بعد اوان نه وقتی رب العالمین و مگوتین ات قرآن دا و پیغمبری و مگوتین صلی الله علیه و وسلم بو هندی دام عبادت خوده پی بکن بو هندی گید دیا ایک الواج همه مهمتره بو هندی دام دعا پیبکن. و دخاز رب العالمینی این افوانا فانا يا رحمن تو رحمة خو من دبي يا رزاق تو رزقك دامن يا عفو تو من عفو بكي يا غفار تو جناح من ليب بيو تو من ستر كي وهر هو أو نافت رب العالمين كشان ناف نافنا بهندي رب العالمين دانين دام دعاء بكي ما جالك المروفات هين هف نافت هي لاين لأن سبب شبكم الدعاء من قبلهم كما سر كي شيخي بجن بخاطر كي وقت دعات كم بخاطر فلان شيخي فلان ولي فلان سيدي يا رب العالمين يقول الله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يقول هر نوفك خدتو دعاب كيو وداخاز رب العالمين بكي أفا أف نوف رب العالمين كل واشت بما إنا إنا خار نوفت خوب بما يديار كدنو يدقوتين وإنا دعاب بكين دخو بنزيك رب العالمين بكين أو كسي حسك الدعاية قبيل ببن بلا بخود دعا بکد بنافت رب العالمین اما مروف بچید وانا وانا هما پیلید و بچم الله بخاطر پیغمبری یا رب خود تو من عفو کی خود نگوتی من نه قرآن دا نه پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم حدیث اکا خدا دعا وقت دعا تم بجن یا رب خود تو بخاطر پیغمبری عفو کی و بخاطر پیغمبری تو شفای بوم وره کی و نه صحابت پیغمبری صلی الله علیه وسلم نه وقت پیغمبری ساخ و نه وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مریش صحابه چجور افندنه کریه جا نگوتی يا را بخواد تو بخاطر پیغمبري مبا به بحشت تو بخاطر پیغمبری به چی یکی بدامن تو بخاطر پیغمبری در کت رسکین وکابت چجور هف دعا نکیه بو صحابا هر هر دعا نکیه راز بنا خدا بید و نیا کوا گلک گلک بتر ما پیغمبر خوش دنیا صلی الله و سلم و پیغمبر وقتی ساخ ناف بو وقتی مری شهر من المدینه هاد بو بشاتن هر اوی نیزی که پیغمبری بون صلی الله و سلم و نیزی قبری بون اما کسی افنده دنکریه دلیل هنده که و چه نابید أما رب العالمين ناف قرآن دا أمر مكري ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يقول نافت هما جوان تري وهما كامل تري يا رب العالمين بخد عاقب طيب بكان فادعوه فعل شيئا نعم. فعل أمره أمرش بوجوبه بخد عاب نافت خديب كان حكام حس كان دعاء دمو قبيل ببن حكام حس كان نزيك يا خديب ببن حكام حس كان دعاء خازي كان بين جيبه جكرن بخد عاب نافت خديب كان خلق هرید گرد باید چی بکند دعای ما بوده باید چی دعا کرد، باید چی یه هما گرنگتره پتر هما تو نزیک خودت بی پتر هما سبب هما قوته که دعایت قبیل ببن ولله الاسماء الحسنى فدعوه بیا. دعا نافت خودت کن هر دعاخازکات هبید دعا صح که کی ناف قلب دعاخازات و نزیکه بخو دعاخاز رب العالمین که بیناوی تو پیتوی هنده ایک ستر کرد تو ترسی مرو وکی هیده خرابه گهین تد ای که هیده ده چاوین کد ای که هیده حسیدی آخو تدابد تو پیتوی ستره تی دعا که بجی ستیر ناف رب العالمینی ستیره بجی یا ستیر تو من ستر کی تو من پارزی هفا هو دعا مرو ده کد هر ناوکی بید هر ناوکی رزقیته کیمه تو حسکی درکت رزقی بود و يا رزاق يا رازق أفنوفت رب العالمين تم رزقي فكافة ودركي رزقي فكافة يا معطي رب العالمين المعطي ايك نافت رب العالمين الفتاح ايك نافت رب العالمين توم دركت رزقي وكيابا توب دائما يا وهاب توب تشيكك دائما هر شتكي مروي بيت فانا فانا مروف دي بينيزي كي رب العالمين بيت وفانا فانا بتر هما رب العالمين دي جابا مروي دي تبا ودعاء مروي دي هنا قبيل كلام وهذا دي سا فانا فانا مروف نه بس برکرنا واناوانا بس كمروف مروف پی ده من احصاها دخل الجنه وقت پیامبری بودی صلی الله علیه و سلم رب العالمین تو نه نوتین هر کسی که وانا وانا احصاها یعنی بجمرید و معناوا بزانید و برکت و بشتنگی عملی پیب کرد و عبادت رب العالمین وانا وانا بکت هنگی دخل الجنه اما بس مروف برکت دست بيركب من الله الرحمن الرحیم الملك القدوس وانا همه برکت، هما بركب معنوي و عملی بينكم و عبادت رب العالمینی پی نکم اوه نابید سبب هندکم بدد بحشت ده هنگی نم بنا دبیت سبب هندک و رب العالمین بدد بحشت ده و درکه که بحشت بخو فکر و اشتو از دنیای ده چیگا و اف نوت تزانین و خواندن و بشت اینگی رابو تمعناواش تیگه هشتی بزانی و یاسهش تا عبادت رب العالمینی پیکر تا عبادت رب العالمینی پیکر هنگی هکا تزانی الله یعن الاله كأفا نافت رب العالمين إله حق بس خديه تهوار خوب كسي نبر تعبادات بكسي نبر نكر تداخاز الكسي نكر هنگي تو درست ويا تو وانا وانا زاني و تو معنواتي گشتي و تو چت كيش تو عبادات رب العالمين شبيت كي هكا تزاني رب العالمين ايكل نافتوي القوية يعني هما قوات ري وقتی تو پیت وی قوت بوی تو ضعیفی ام همو ضعیفین وهم هم همو فقیرین حتی تو پی تو زانی من یه ایک هست تو حس که ایک قوت پشتوانیاته بگیرید و هلوکاریاته بکرد تا عبادت رب العالمین وینا وی کرد ونیا تو بجی یا رب خود تو هلوکاریم ممکنی تو من قوت بخی تو من هیز بخی تو وانم بی هنگی تا عبادت رب العالمین وانا وانا کرد همه مروف ونیا پیتوی قوت بو هر هوا خو بو پیغمبری بسان الله و سلام، بو شيخي با بو ولي با بو سیدی با بو ملاي با بو هر ايكي با هبت عبادت خود نكر وانا وانا بالعكس بالعكس وانا وانا كر اوش تعرف نوفت بجنته شرك وكفر نابد بكي تويتكي واوش تعرف نوفت بجنته واجبه و دينه وتوحيده وعبادته بكا تويناكي اف نوفت شو فايدته نادن نابنا رأيك وسبب كامر في بنا بحشد بالعكس دبنا شاهدك سر مروي رجع قيامته رب العالمين دبشت مروي تنافد من زاني تبركر بون أما تعمل بينات كر تعباتهم او دیش روژه قیامته دی بنا شاهد سر مرووی نا بنا شاهد بو مرووی در به بحشت مرووی نا اما که جهنم دی مرووی نوکرن چونکی ما تناوید خودی همویت برکرین اما تو معناوان زانی تو عبادت خودی پیناکی بر هنده هنگی مرووی دی بیت ایکل کسا، که اه بیت اهل بحشته و درکه که بحشت مروی و بیت ویشت مروی دنیا دا چی که مروی اف نوا زانین معنا و و و و پشت عبادت خودی وانوانه کرد ومروفي عمل فانا فانا كر عمل فانا فانا أو تعبادتي بيبكي تعبادتي رب العالمين بكي وكي أفانا فانا وكي معنا وكرب العالمين كل مدفت توي هند بكي هنجي أفتا عبادتي رب العالمين فانا فانا كر أفا همو چيه؟ همو احترام أسماء الله الحسنى همو قدر قرنا نافت رب العالمين چونكي هايش هاي نافت رب العالمين احترام ليه قريت وكي هكا ديتن بجيكي و ورقكي و سرجيكي هاتي نبيسين اما هو نه نمعنا بزانيت و نعملش بيت كات هفش چو فايدة مروفينا دات اف احترامه هنگی احترام ناوت خود مروف دگرید، مروف قدر دگرید دانه ناوت رب العالمين چی گاما مروفي چی کرد؟ مروفي قدر ناوت خوده گرد هر جیه که سرآدی ديتا نبيسين مروفي نکر كويتا بر پیا برجد هندك سفکی در حقي وانا وانا بدا كرن ومروي معنى وازاني ومروي عمل پیکر هنگی اوه قدر قرنا هما مواصرة نتقال نافت رب العالميني وخدا نكتبه ده وما بشتنجي به حديثة بجيد أو حديثة هاتي البيغمبر صلى الله عليه وسلم عن ابی شريحين ابو شريح أفا اوه أما نووي هان بنو يزيد بو مروي هان بن يزيد بو أبو شريح كنيا أنه كان يكنى أبا الحكمي بري هنجي بري في كنيا أف كنيا بو بيتدان كبنوي كنياوي أبو شريح بري أف, بيت أف كنيا بو بيتدان نا كنياوي چبو أبا الحكم بو يعني یعنی بابا چيه بابا همو حاكمان آه الحكم اجنبیش اوه ما بین دو کسا دو مجموعه نیا بیت که سعکت کاکیه حقاکیه خلطه چی حکمی ما بین وادت تر بجنه چه؟ بجنه حکم هفیش گوته ابو الحکم کنیاوی او ابو هم بری اف کنیا نوکه و خدا کتاب و حدی ابو شرایح بری هنگید گوته ابو الحکم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیامبری صلی الله علیه و سلم گوته وی مروی طبعا و ابو شرایح گل جماعتک هاد بنا للی پیامبری صلی الله علیه و سلم وفد بو جماعت بو هاد بنا للي صلى الله عليه وسلم وقتی هاتینا للي پیغمبر صلى الله عليه وسلم آخفتين ایکی گوته ابو شريحي گوته ابو الحكم فلان چشتو هو بیتا وقتی ناویوید گوتید گوته ابو الحكم بر هندش پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقتی اوها قال ابو أبو الحكم هنجي بيعمل صلى الله عليه وسلم أخفناك ونصيحتك الفي مروفيكر طبعا علماء يقولي ونیا أفانا هر نافك هر که بجنه ابو فلان يان امو فلان يقولي أفاد بجن چه کنیه اوه کنیه ونیا اوه هاي جار های ناوه ونیا كروي ديدانن بجن ابو خالد ابو احمد، ابو عمر ونيا سحكنا كاكي بچيك في مروفيهنا ده نوه یعنی بابه فلانی یا بوجناش هر هایی بوجناش امو فلان ونیا ده نوه کروی بجنه نوه کچا بجنه ده بجنه ونیا اوه کنیا یا هایی و اوه هر کی یتهبین صحابه راز بنا خدا لبیت ونیا یتهبین تابعی ها یتهبین اوه هر یهبی ناف دین اسلام ده و ناف بسرمانه ده ونیا چو جرا چه لناوات کرن؟ این کاری لناوات کردن بلکه چه هبی ناف بسرمانه ده؟ ایت هاتی دام بو وهنده نیا یعنی و دیش اولش قدر گرفت نکیه نیا یعنی قدر گرتنا مروفیه تو بجی ابو فلان نیا یعنی آن ابو فلان جارا هیش بلکه صفتک بوهاد بیده گوتن شر نیا ناو کری بید آن ناو بچی ایکل ناو بچی کری بید ابو فلان یا امو فلان شر نیا جارا هی صفتک نافویده هبی هبی و کی وی، ونيا کی ابو چه؟ ابو الحکم و نیا آن مروفك گله که زیرک بیه ونیا گلک علم لایه بلکی گود بیت ابو العلم و هو ونیا وکی ناوه کش بو هاتی دانان وکی ابو جهلی بو چه هاتی دانان جهل و نظانی یا بو هاتی دانان ونیا چونکه جاهل بو کس بی جاهل تنبو بود ابو جهل و جا را های بلکی هر ناوه چتکی دی بید هر صفتش نبید هر ناوه که هبید یه بو هاتی دانان وکی ابو رای راز بنا خدا لبید نیا ابو هریره ونیا اوه ناوه چی بو تصغیر را چیه هر رایانیه کتکه كوك نی ني أفا تصغير ويا هريرة بل هنده ونيا جارهاي بلكي أف نافش و نیه آن وكي ابو بکر راز بنا خوده لبید. هر بس بناسينه و ابو بکر راز بنا خوده لبید. چه نبو؟ چکر نبو نوی بکر بید بس هر اوویش چه بو؟ کنیاوی های گوتی ابو بکر و چکرش نبو نوی بکر بید به هنده درسته ای که چکرش نبن و چکرش نبن و جنش نبن چه بو هبید؟ کنیا که بید بس کنی یکا کرد بی ناوید بیتا دانان هر وکی چه؟ هر وکی ناوی ابو جهلیش بو بو اف ناوات دانان بر چی آوی؟ بر شرک و کفراوی بر شرک و کفراوی اف کنی بو هات دانان اما بو بسامان نابید ونیا کنیت کرد ونیا و وید بیرس و بینا دانان درسته یا ایک ناوه که جوان بیتا دانان بلا چش نبید بلا چو کرو چو کچو چو بچی کش نبید فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه گوته؟ اه، أبو الحكم قلت إن الله هو الحكم قلت الحكم نوفي رب العالمين تحاكم درسي بس رب العالمين او ما بين خلقي لك بكت او حكمات دت او امرتوي همو جيبا جيد بن هر امرك دا كس نشت شركت كس نشت رأيك لي بقريد هر امرك هر فرمانك هر و برنا هر مخلوقك رب العالمين امرك سرها بدان خلاص کس نشد رای کلی بگیری. چو مخلوق دی هنه که اف شوله پیچه بید کس نیه رئیسه که چند قوت بید امرویه، هات یا را گرتن چند قوت بید امروی چند قوت بید هنده بس دولتوی خود هر دولت جیرانوی هندی بجه فلان رئیسی گوتی امن چو دستاوت نیه و چو آخفنوی لی چو قرارت لی ناخد أما رب العالمين الحكم بس كيا بس رب العالمين هذا أخفناوي وفرمانتوي ودسلاتوي حمود مخلوقة شدت تتر وبرن وكس نشد منيا أو أمر أو فرمان رب العالمين داد كس نشد شهد ريك اللي بقري كس نشد ناكيم كت ونشد ولا كت كهر نهت تجيب جيكرينش قد شوش دنيا والله يحكم لا معقب لحكمه خلاص أو حكمه أو فرمان رب العالمين داد کس نشد وی فرمان شرب کرد وی حکمی راب گرید کس نشد ضعیف کرد کس نشد را کرد حتی ایلا رب العالمین شرب کرد ایلا ابخو وی شوله را گرید ایلا ابخو رب العالمین وی فرمانه وی شوله ونیا دیمایک بینید کس نشد رای کده بگرید بر هندش ونیا مروف ایماندار همو گاوه افره و برنا و مخلوقاتانه همو در و برنا که دا رب العالمین دا نبیشه والله هکر فلان کس نبونو که فلان کس سر حکمینت ما هک اول نبود تا هک پشتوانی چه هونیه قط والله يحكمه همو حكمك يا همو حكم يا رب العالمين هم ريفا برنا رب العالمين بعندي الحكم كيا رب العالمين تنيا الحكم وتي رب العالمين تنيا وتي أوا حكمي ما بين مخلوقات الخدات كات أوا و مخلوقاتنا هما ريفا بات و وإليه الحكم حکمش بس حكم رب العالمين يا حكم حق ويراز بس او اوه رب العالمين داي وهموش رجا قيامتي هم دي فقرين افلاليوي او دي ما بين مدى چه او دي حكمي ما بين مدى كت يعني برند رجا قيامتي كس رب العالمين چنا كت حكمنا كت كس رب العالمين جر العالمين دا حسابت قال شو مخلوقنا قد كات قد اوه حسابت قال مخلوقات كت و اوه رجا قيامتي حكميت كت بس كيه بس رب العالمين تنيا أم هم قوي بثين مالك يوم الدين هبه ده صلاة ده سيدا هبه رجع ده حكميت كات هبه رجع كامت حسابت جل عبد الخد كات بس كيا بس رب العالمين تنيا كي بس رب العالمين أرحم الراحمين بس رب العالمين ظلم الكاسي ناكا بس رب العالمين كاملة ويبه ماتيا بس او رجع كامته قد قبلناك رب العالمين كاس قلبي شرب كات كاس قلبي حكمي ريبا قد قد قد قبلنا قد كز قلبي تشكر حسابه عبده مخلوقه قد إلا رب العالمين ده تشريكت أو بتنه حساب القلب مخلوقاتنا هما قد برشة شو إن إن الله هو الحكم وإليه الحكم بس رب العالمين نوفي الحكم نوفي رب العالمين وإليه الحكم وحكم وحكمش هم حكم رب العالمين جمع دو حكمتين حكمك هي كونية وحكمك هي شرعية او حکم کونی او اوامرن او ریو برنا رب العالمین بو و مخلوقاتان همه. او کسی چو ده صلات سرنینه و کسی کیف خونیت بن و حکمانه دا وقت رب العالمین اف حکمه دا ده چه لهت؟ هیت جیبه جه کرن شئت ام ابیتا تبی خوش بیده آن تبی نخوش بیده، هیت تجیبه جه کرن اف حکمه کسی چو یب کیف خونیت دا گر رب العالمین حس وأمرك دا و ريفا برنك حس ريفا بد خلاص هيتا جيبا جيكرن هر وكي برا يوسفي عليه الصلاة والسلام قلتي فلن أبرح الأرض قلتي أس إيراناتشم قاسي مصري قلتي أس هل دليل حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي قلتي أنت يا بابا من إذنب لتمنكو أز مبا يانيش تبيع حكمه وقضاء وقدر رب العالمين كابو متشيني بيسيا حتى او قدر سر من داتيد وحكم ريغا رب العالمين اما چه حكمه؟ حكمه كونية وبوي چو وحي نتاتا تا في اخفنا بيجد والله ازي فيا ونيا حكمك شرعي فيا حكمه شرعي نبو فيا حكمه كوني بو او حكمه رب العالمين او فرمان او قدر رب العالمين بو في مروفين بيسي كده چه بسريه وتأسناش ما انتي بابا بهم بيشتمن ازنير تمن. که از دوت وگرمه با و انا بنیم یانیش از چه بکم؟ یانیش رب العالمین نیا، او کابوم چی نویسیه؟ دی چه بسره من هید؟ او هنگی که مچود از حالات دانینه اما حکمه که دیه هی حکم شرعی او حکمه ونیا و رب العالمین مد قرآن دا گوتین که هم واجب سرمه هم چه بکن؟ هم جیبه جیب کن هکه ما جیبه جی نکرد چه دهین؟ ده گناهکار بین هکه ما جیبه جی نکرد ده گناهکار بین او مروف کیف آخوه؟ رب العالمين يقول تمن فيجا بكن وأقيموا الصلاة هذا حكم كتيا الشرعية هم كاس مرز كاس مرزمنية به وبيجي إلا دكاي والله ما من أساس نقبل فيجا بكن بس خورتي ملائكات من بكن نتشتوني مروي كيف هو هكا تك ده خدال خرازي كي وده بحش بخو كري ورب العالمين ده آه، تنزيك يا يخو كده تبدأ بحش ده رحمه هو هكا تناكريش ونيا مروي ده دينيش تدري ودينزيك جهنم يبتدي بيتحزبوا شيطاني هذا هذا حكم شرعية جاء وشتتب كيف خوبي وحسكي بكي حسكي نكي هذا بيجنا حكم شرعي هاو تشتي كيف تنبتو حزا تنبتو رب العالمين ريفبت وهمو كساك سر همو كساك داتي دا جيبا جي هذا هنجي هذا حكمك چيا هذا حكمك كونية هذا حكمك كونية طبعا رب العالمين هر دوكا چيا هر دوك حكمي يدستويدا وهر دوك ونيا رب العالمين ريفبت و هر دو حكمه چه کونی بی چه چه بی چه شرعي بي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله رب العالمين هر خلافة کن ما بينهم قد چه بو تيجي حكمه بین فلاني که لاني رب العالمين بو إن الله هو الحكم رب العالمين چیه؟ الحكم رب العالمين يا حكمه بي هما درستره هما حقتره هما راستره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نقول خلاف چه بو ما بین قد اشتاكي ده حلال يان حرام سنة يان بدعية شرك يان توحيد هر شتكي وابيد فردوه إلى الله والرسول ده فقرنا ببوكي بلال خده كقرآن وبلال پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر صاحب پشت پیغمبر مري صلى الله عليه وسلم ده فقرنا ببوكي بسنة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم هذا هنگی ما حكم خو برف لالي که ما برف لالي رب العالمين ما برف لالي الحكم الحكم نوفي رب العالمين بس أو حکم درست و حاکم درست و حق و امر وی جیبجید بسر همو کسی که رب العالمین حس کرد که امرک و که کونی بید و او حکم درستش او او شرعی او رب العالمین بو مدنای تیبی هم همو گوه و مختلفتم فیه مشین فحکمه الالله تیبی هم همو گوه بچین فلانی رب العالمینی دی حکم شریعتی بچین شریعت رازی بین و نی اما نابد مروف هلی بیتا بشت بالله ایمان دارم و راحت کشونیا وقتی بو مسئله پاره بو مسئله مالی والله یه شریعتی دا کم بمونه تداری چما قانون که زور بمناتی تداری یعنی اوه خطره که گره که مازنه هفی مروفه وی آخف نیب کد و یه نبید اب حکم خوده اوه شکه دا که ناف ایمان مایه و ناف دا اسلام دا مایه آن يعني یعنی هیگی كفت کفت یاد ما بین آن كان که في بسرمان بجنه كافر کافر كفت يد ناف هنده دا یعنی وقتا حالوی و بوده تا دیار کرون و بنلال عالم که نخو اوه سر خفر و گل گل قمازن مروف ایماندار چو جارا چو حکمی نابینید باشتر یه خوده چو جارا نابینید چو حکما که عدالت تر بید ای رب العالمینی که راست تر بید ای رب العالمینی و من احسن من الله حکمن رب العالمین خود قرآن دو مدیشن هنگ ونیا اشیار بند ونیا عقل خوب شوی کسی حکم کسی رب العالمین عادل ترنیه راست ترنیه حق ترنیه جوان ترنیه رحم ترنیه قد کسی نیه کسی بلا کس چو جرانیه هنا بر هندی امرو و ایمانوی اوه بیتو باریوی اوه بیتو الله بجد اف حکمه چهتر لیه خوده یان وکی خوده حاشا یعنی خوده که نادد بو وی اختای اوه درسته و واسطه اف مروفه علمای بودی کافره و ایمان و بسلمان ومن أحسن من الله حكما الحكم رب العالمين تنيا بس حكمي هما راسترا وحقترا في إيمان دايش همو قبل حكم خود دبتا فلالي كه دبتا فلالي رب العالمين بهند قفت هما ماصر الفاكسانات نكرد ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون رب العالمين قفت مازن لكن يقول جار هيدي كافر بيت هبه حکمی نکت خود وی شریعتی وی دینی هبه خود اینا خاره جاره هید ظالم بیتا ظالم جاره هید بیتا فاسق هر ایکی نوا بیت ایک ایکی خراب تره و ایک ایکی کم باختره و مولا مروی خراب کرد مروی ایماندار همو به حکم خود تیوی بو رب العالمینی بد هر شتکه تیدا خلاف چه بزاید حکم رب العالمینی همه حق تره و همه ما و بشتنگی تیوی مروی چله بید تیوی مروی دلی مرویش به رازی بید و مروی بزاید اوه همه حق تره و همه ما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما خديت في عمبالي صلى الله عليه وسلم اسرب بیتا محمد صلى الله عليه وسلم إيمانك كسر إيمان دارا کامل النبي حتى حكم يخونا إن نفلا لقرآن وسنته إن لاي هر مشكلة بوشيبو تبي حكم يخونا نفلا لك لا لقرآن وسنته وقت پیامبر صاح صلی الله علیه و سلم دنبال ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم پشتی پیامبر مری دنبال فلای قرآن و سنتی پشتی اینگی وقت قرآن گوته اول شرعا هد بیشته و خود هد بیشته پیغمبر هد بیشته صلی الله علیه و سلم تفیا چه کرد ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما تی یا خود دل خوش ده پی نخوش نبید خود دل خوش دل ویش پیگران نبید وی حکمی و یسلم متسیم و رابی جیب بیش کرد اما مرور که دبیشیه والله خود هد بیشته آن شرعا اول حقیقت یه هنش حقه همی برام بریته بشته تب خود خوش شرعش بید بس از وی جبه جنات فلا وربك لا يؤمنون رب العالمين سينده پیغمبرید خیلی صلی اللہ علیہ وسلم و برابه پیغمبرید خیلی صلی اللہ علیہ وسلم مشت از رب بیتا کما ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم او چنا کن او دار. نین اما دمیتونه این لای تیویا مروف حکم خوبین تا بولا رب العالمینی و وگر انت بولا رب العالمین و بشتینگ مروف دلی خوش داری راضی بید ورابط عملش في كات هنجي من ربيت إيمان دارك درست بس چونك إن الله هو الحكم وإليه الحكم بس حكم ناظر رب العالمين وحكم بيها ما درسترا ومرف همو قبتي بفقر لا لا رب العالمين فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني أبو شرايحي قلت عنبري صلى الله عليه وسلم قلت وقت عنبري صلى الله عليه وسلم قلت أبو الحكم لأفكني كنية سر خداناي قلت رب العالمين بس حكمه وحكم همو حكم خدايا تشتف أبدانا يعني اشتكي درسنية ويجوانية تبخدانا هنا قلت پیغمبر صوية عذر أخو قلت قلت قومي من وقت ليه كفن ومشكلات ما بين ودا تشي بيت قلت هنا لالي من هتوني عيدو هنا لالي من فحكمت بينهم قلت من حكم ما بين وداتك يا مروفك عادل بيه وظلم لنا كريا وحقيق ما بين ودا يا كريا فرضي كلا الفريقين قلت هر دو جماعات دو راضي بن دو جماعات ليك من سر عشتكي دنياي أنا سر عشتكي أبي دا هنا لالي من أز دو حكمين ما بين وادا كم بشتينجي دو هر دو جماعات راضي بن ودا بخو بيكينا بقى اینا قلت بر هنده گوته من اف من دانا من حكم ما بين خلقي داد که دو داله که من دا چون پیک این موا عدالت ما بین دو کم اینا خلقي قومي من نوه من كرا كنيا من چه كنيا سرمدانا وتا أبو الحكمة هفا أبو الحكمة فقال ما أحسن هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نگوت اف كنيا جوانا گوت اف شلاتت که این شلکا گلکا باشه که تو بچی خلکی پیک بینیه و دو کس لیک اون تو پیک بینیه و دو جماعت لیک اون تو پیک بینیه و تو عدالت و باشید ما بین وادا پیک گوت اف خیره که گلکا مازنه و شلکا گلکا باشه تن ما أحسن هذا اف پیغمبر صلى الله عليه وسلم دست خوشیل وی مروفه کرد ابو شرحی کرد او کردی. کری چرا مروفه چید ما بین دو کسا نخوش کرد ما بین دو جماعتا نخوش کرد را که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم یگوتی لا یدخل الجنه قطاتون یگوتی ناشد به حشده یعنی اف گفتوی مازان لهاتی نکن او ما بین دو کسا دو جماعتا نخوش کرد جب بالمقابلش او کسی ما بین دو کسا خوش کرد ما بین دو, دو جماعتا خوش کرد اوی چیه هی؟ هذه خيرك جل جلك معظم هاي بهند پیامبری صلی الله علیه و ما احسن هذا قلت جل لك باشه او تکری هف شو لا که كترابي ما بین دو کس و دو جماعة خوش که و پیگ و شو لك گلک باشه و نیه و هکا ایمان دار بید مروفی چی دیده حساب عمل صالح و عبادت حسابه هکا مروفه که ایمان هبید گل فهم هذا عمل صالح و عبادت مروفی حسابه مروف بنزی که رب العالمین بید برهندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما احسن هذا بوده شولقا گلک باشه باشی تکی و مروف ایمانداریش همو گاوه دوره مروی ناف مالت مروی دا ناف مجتمع مروی دا تو اول دوره مروی بید مروی ایماندار اول دوره یه خرکی پیک بین و نه خرکی لیک بخید ما بین خرکی و مروفا خوش کرد ما بین نا نابی نخوش کرد و چو جرا صفت مروی ایماندار نیه فما کمین من الولدی پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوید تا چه بچی کنه تا چند بچی کنه چی بچی نه. الولد ناف لغت عربی ده بو کرو الولد بحثی کرو اما ابن یه خاصه بکیوه کری و بنت یه خاصه بکیوه کچه اما الولد بو هدو قایده بود پیغمبری صلی الله علیه وسلم گفته ابو شرایح گوته ده چند بچی کنه تا چه بچی کنه قلتو شرایح و مسلم و عبدالله ابو شرایحی گفته پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت من و مسلم ومسلمة وعبد الله قال فمن اكبرهم پیغمبری صلی الله علیه وسلم سلم گوته کیل همه ماستره و هسه بچی شرایح مسلم و الله کی همه ماستره قلت شرایحون تو گوته یا رسول الله شرایح همه ماستره طبعا وقتی بی گوتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم سلم گوتی بلکه اوی وی تسلسل گوتین گوتی شرایح مسلم و الله. بس اما ناف لغت عربی ده وقتی اگه بید بیجید اما گوچیه اما معنى هندنی یعنی شرایح همه ماستره یعنی اما ناف بچی گته قال چون جرهای بلکی وی ونیا تازه بیروی عوضی همه کش کتره بته به نو ویده بیجی به پیامبری صلی الله علیه وسلم گوده کی همه ماستره قالش قلت شرایحون، قلت شرایح ما ماستره قال ابو شرایحین به پیغمبر صلى الله و سلم كنيوي بدل کرد قلت ابو الحکم إليه قال قلت الله هو الحکم و الحكم حکم أو صفاتك خاص رب العالمين به قلت كنيا خو بدل كر وي قلت نوفت تکرار ده همه ماستره هایی گوته کنیا خوش که سر ناوی که ابو شرایحه پیغمبری صلی الله علیه و وقت اف و بدل که برچ بدل که احترام اسماء الله الحسنا. قدر نو ناوت رب العالمین قدر قرنا صفات رب العالمین نخوب صحابه هبون لری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناوت کش شبون و کی مگودی حکیم صحابه پیغمبری بود صلی الله علیه و سلم. و پیغمبری نبوده بدل کش بس هر قدر هر هک هر کسی که بید که ناو که رب العالمین سری بید وی ناوی را بدل که تو عبدی پیوب کرد بلا او ناو درستیش بید تو بی عبدیش بخو کار بینی هر وکی رب العالمین این کار ایناید هر قدر گرتنا و رب العالمین او تو وانا وانا بدل که پی پیوب کی عبدی پیوب کی آن کنیه که وکی وی هبید نیا که ابو الحکمه یعنی باب همو که حاکم و ونیا اوه الحكم نافي رب العالمين وجوانية ونيا صفاتك خاصة برب العالمين با كبس أبا حكمي هما درسترا وهما كاملترا وبيع عيبو كيماتيه بر هندك صلى الله عليه وسلم قلت نافي كنيا خو بدل كقلت بكاتشي كأبو شريح وعلماء وقت شرحوا في حديثه كري رحمة خدا بيت هر يقولتيش هكي ايك حسلت كنيا كنيا كي بخدانت ابنافت بچيكت خوب يقولتي بلا نافي كره خو هما مواصره اوهو باشتره که هر وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ویدای بوده کی کرد تمام ماسره کی بچی که تمام ماسره بوده شرایح بوده فانت ابو شرایحین نخواه که نو کنیاوی نو ای ایک دیش بید نو وش بید یعنی همه کشکترش بید شرعا نعنی نو حرام نیه همه یا باشتر اوه هر وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیه که ایک بوفه اندیب کرد طبعا خیر هنده دیگه که یدی سنت صلی الله علیه و آله و سلم و هر نو که دیش بید حکم كيماتيات دهي بناوك رب العالمين يعني بصفتك رب العالمين هنجي مروف ونيا إيمان وتوحيد مروفي دي كامل بيتو قدر درنا رب العالمين أما مروفانا وانا چلب كات بدل كات وچه ناف دانت نافك بيت كاحترام وقدر بناوك رب العالمين تده بيت هذا همول چيه؟ همول إيمان مروفيا وهمول كامل بنا توحيد مروفيا هم دخاز رب العالمين كان رب العالمين ملواك سبكت كان قادر وي بدين نافت رب العالمين بدين وصفات رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين